حديث سيوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند از قرآن مواظبت کنید در این حدیث بزرگ رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ما و شما مسلمانان را آگاه می کند که ای مسلمانان همیشه و دائما با قرآن باشید و دائما تلاوت قرآن بکنید و همیشه قرآن بخوانید برادران عزیز مهربان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را با دائمی و و همیشه تلاوت کردن قرآن امر می کند این حدیث از کتاب صحیح بخاری